نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا موجة كوليزة سؤالي نيبي ما نيبي تفاوتي يا ريا نسومعة طبعا كما ألفوليزة سؤالي هي لي Wamesema baadhi ya wanawachoni kuwa arriya an ya'mala li ghairi Allah subhanahu wa ta'ala. Riya ni mtu kutenda matendo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, yani anatenda si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika tafsiri za wanawachoni Wasumaa wakasema an yukhfiya amalahu lillah ni mtu alitenda matendo yake na akayaficha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma yuhaddithu bihi an-nas kisha baada ya kuyatenda matendo yale ameyaficha baadaye akaenda kuwahadithia watu hiyo ni tofauti ya riya na sum'a na katika taarifu ya ibn ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi alipo zungumzia ariya akasema idharu ibada liqasdi ru'yati an-nas laha ni mtu kudhihirisha ibada yake kwa makusudio ili watu waweze kufanya nini kumuona au watu waweze kuona amali yake ile ambayo kaitenda kisha kasema fayahmidu sahibaha ili yule ambaye alitenda matendo yale aweze kusifiwa na watu hii ni moja katika tafsiri ya Ibn Hajar subhanallah wala swali hili linanikumbusha mambo ambayo leo yapo siku za nyuma kama sikusahau kulikuwepo jamaa mmoja alikuwa anaumwa mkono Allah yahfadhu jamaa yule alikuwa anaumwa mkono basi akaomba msaada watu waweze kumsaidia basi kila mmoja pale ndio ilikuwa sehemu ya kupitia kila mmoja pale nilikuwa sehemu ya kupitia mtu anakwenda pale labda alipeleka sadaka yake pesa 200 anakuta alipeleka 200 au 300 au 1000 au 2000 lakini atahakikisha ametoka pale alipiga naye picha kisha baadaye anapost kwenye Facebook au kwenye mitandao tofauti basi jamaa yule alipata tabu sana sehemu zote picha zake zimeenea kwa sababu ya mtu katoa pesa zake elfu moja tu peke yake lakini anamzagaza mtu kwenye mitandao yote wamfahamu kama fulani nimempa subhanallah wallahu almusta'an pia vile vile siku zinakuisha tena nikaona mapicha baadhi ya watu wametia mapicha kwenye mitandao hii walikwenda kuwatazama watu kwenye hospitali ya Prince pale wamekwenda kuwatazama watu walitoka pale walipiga maficha kisha baadaye wanaweka pale tumewasaidia wagonjwa alhamdulillah huyo alifanya nini ria akufanya matendo yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala bali kayatenda ili watu wamsifu kwa hiyo anatoka kutizama mgonjwa pale labda alimpa sabuni mbili tu lakini sasa sabuni mbili subhanallah mitandao yote itajaa picha zao labda yule mgonjwa aridhi kupigwa picha unaonaje wewe siku moja uumwe na wewe uko hospitalini pale wanakuja kukutizama umekuachia sabuni mbili wanakupiga na picha kisha wanakutia kwenye mitandao tumemsaidia fulani utafurahia jambo hili bila shaka kuna ambaye anafurahia jambo hili na huu ni mtihani mkubwa sana ambao tuko nao baadhi ya waislamu wa leo wallahu almusta'an kwa hiyo riya ni mtu kufanya matendo yake si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na sum'a ni mtu kufanya matendo yake kayaficha akayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akaficha lakini baadaye akaenda kuwajisia watu nimefanya kadha wa kadha wa kadha na leo watu wapo labda mtu alimuita tu fulani hasa upande wa kina mama alimpa mwenzake labda nguo ya kusalia laidi mashallah ni kwa siri lakini baadaye anapomwona nipita barabarani amekaa na wenzake anaanza kuambia unaona ile nguo aliyovaa mimi ndo nimempa hii alhamdulillah nimefanya fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mimi ndo nimempa e, na nini funzo e, na nyinyi muone mama mnapana kumbe hakuna anachokitaka pale sipokuwa nini kusifiwa na wenzake hii ni sum'a na zote zinaingia katika masala moja wallahu almusta'an kama ilivyokuja katika hadithi ya Sa'id Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ala ukhbirukum bima huwa akhwa akh akh ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaykum 'indi min almasih ad-dajjal Mtume sallallahu anawaambia maswahaba je nikuelezeni jambo ambalo jambo hilo naliogopea sana kwenu kuliko hata fitna ya masihi dajjal sote tunafahamu fitna ya masihi dajjal mtume anawaambia maswahaba zake ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaykum indi min almasih ad-dajjal je nikwambieni jambo ambalo mimi nakhofia kwenu kwangu kuliko hata fitna ya masihi dajjal qalu bala masahaba akasema ndiyo ya rasulullah tuambie tume akasema ashirku alkhafi ni mtu ni shirki ya kujificha shirki iliyofichamana kisha mtume akasema yaqumu rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nathari rajul ni mtu amesimama kuswali kisha akapendezesha sala yake eh? kwa sababu anaona kuna mtu fulani anamtazama pale kwa fulani yuko ananitazama acha nipendezeshe sala yangu ili azidi kuniona na huu ni mtihani mkubwa wallahi nakumbuka kuna mmoja katika maduati wa nchi yetu ya Burundi alikuwa kazi yake yeye ni akiwa ndani ya msikiti ni picha maana amepiga picha yuko kwenye ruku eh amepiga picha sijui afu mambo ya aibu Allah subhanallah sijui yani mtu anapiga picha kwenye ruku anapiga picha huenda hata ile sala si ya ukweli kwa na swali labda amesema acha ni ruku nipige picha mtu yuko kwenye sijida anapiga picha amesimama akisimama amepiga picha mambo kama hayo dai kisha baadaye Facebook mnamwona shekhe fulani amekuwa na swali yani mtu anaswali sala zake anazipendezesha ili watu wamsifu na ni matatizo makubwa nini tunafanya mambo kama haya kwa nini tusiwasaidii watu tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hadi tupige picha nao tutie mitandaoni tuseme tumewasaidia fulani na fulani Msaidie kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala na malipo tegemee kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ulazima wa wewe kupiga naye picha unatia mtandaoni kwa faida ipi? Na hawa wanaingia katika adhabu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun alladhina hum yuraun wale walikuwa wanafahamu matendo yao kufanya kwa kujionyesha kwa watu alladhina hum yuraun walikuwa wanafanya kwa sababu ya kujionyesha kwa watu sasa hawa wote wameaidiwa katika moto wa wail kama walivyosema ulama wailu wadin fi jahannam ni bonde linapatikana ndani ya moto wa jahannam wail bonde hilo tawaada Allahu bihi man yurai bi'amali Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale watu ambao wanajionyesha kwenye matendo yao wameandaliwa bonde hili la ndani ya moto wa jahannam kisha wanachoria wakasema kwa kusema bonde hilo wakasema wangetaka kusema huwa shiddatul adhab wail ni adhabu kali sana Kwa hiyo watu wale ambao wanafanya matendo yao kwa sababu ya kujionyesha kwa watu bila shaka watu hao wataingia katika bonde hili wal'iyadhu billah. Toa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm? Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa wala shukura. Tumetoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatutaki malipo kutoka kwenu wala shukurani kutoka kwenu. basi tumefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini leo wengi hufanya kwa sababu katika lugha tumezoea kwetu kuuza sura yani ameenda kutoa kisha baadaye anaanza kujitangaza kwa watu nimetoa kadha wa kadha wa kadha ili watu wamsifu ndio wale watu watakuja siku ya kiyama nimefanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha Allah ataambia kadhabta unasema uongo umefanya ili watu wakusifu basi umesifiwa huko duniani hapa mbele yangu una chochote wale watu wenye tabia za kufanya mambo kwa ajili ya kujionyesha kwa watu siku ya kiyama na matatizo makubwa watajikuta amali zao zote walizifanya hazina faida mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kafanya matendo yake ili asifiwe na watu sasa watu wamekusifu ndugu yako unataka nini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka hamna kwa hiyo nasaha tu kwangu swali lilikuwa ni tofauti ya ria na sum'a lakini nikapenda kupitishia mambo kama haya kwa sababu ni mambo ambayo leo yanajitokeza sana hasa kwenye nchi yetu ya Burundi kila mtu akitoa sadaqa lazima atangaze kwa watu akimsaidia mgonjwa lazima atangaze kwa watu haifai toka ajileke Allah subhanahu wa ta'ala na ukae kimya na sadaka yako bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nia yako njema nadhani ndio hivyo wallahu ta'ala a'lam